القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد Samim učenjem ezana ti si iskušan. Da li ćeš se odazvati na poziv muezina? Da li ćeš se odazvati na njegov poziv hayya ala salah, hayya ala falah, dođi na namaz, dođi na spas ili ćeš pak ostati kod svoje kuće? الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم Uzvišeni želi da iskuša svoje robove teklifom, šerijatskim obvezivanjem koje je jako bitna stvar, a to je dakle, draga braćo, taj teklif se ogleda u tome što je uzvišeni uputu vezao za svoje robove i njih obavezao, iskušao da prvi krenu ka njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Zato kaže uzvišeni jalla wa ala u hadithi l'kudsiju, robe moj, kum ilaje, ustani k meni, emši ilajk, ja ću ići ka, ja ću ići ka tebi. Dakle, uzvišeni obavezuje svoga roba da krene ka svome gospodaru, a njegov gospodar će od njega ukabuliti njegova djela i počastiti ga. وجه العوالم قول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي Dakle, pogledajte kako Jalla Vala ovdje ne kaže O robe moj, kada ja krenem ka tebi ti se približiš meni Ne, već kaže Jalla Vala Robe moj, ustani k meni Dakle, budi ti prvi koji ćeš učiniti koraka tvome gospodaru subhanahu wa ta'ala ta'ala A onda kada tako postupiš Kada kreneš ka svome gospodaru subhanahu wa ta'ala Onda će ti Allah subhanahu wa ta'ala izaći, izaći u susret Jer kaže žele vala Ustani k meni Ja ću ići ka tebi Ja ću krenuti Ja ću krenuti ka tebi تعدى المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم كاج جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أكرت ربوي موي زمن أبيتاي يا سم سيغور نبليزو أدازي وم سدوي موليتلا كدا مزامولي كدا مي أبوتي كدا مي أبوتي دوغو لما خبت رؤوس رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير الله سبحانه وتعالى سودازي واسمهم ربو كذا دراغا براشو عندا كذا رب كرينك الله سبحانه وتعالى عندا كذا رب اوچني پروي كوراك يوبوتي دوبو الله سبحانه وتعالى تدا ازويشني سبحانه وتعالى obećava i garantuje da će se odazvati dovi molitela kada ga kada ga zamoli القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأرض Veliki broj nas, draga braćo, se žali na malaksalost, na slabost imana, a spava. Kada te zadesi malaksalost i slabost imana, odmah razmišljaj o dijelu kojeg ćeš učiniti. Radi, Allah će otkloniti belaj. Kreni, Allah će upotpuniti. Radi, pomakni se. To je ono što se traži od tebe. Veliki broj braće očekuje Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć muođizom.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 Pa kaže Jalla wa ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe smo, dakle o Muhammede, poslali kao milost, kao milost svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, Mi ćemo za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć krenuti sa ovim ciklusom predavanja na temu put ka oprostu milostivog, milostivog gospodara. Put ka oprostu milostivog, milostivog gospodara. Inša Allahu ta'ala, naši dersovi iz ove oblasti, iz ovog ciklusa, će biti posvećeni rekaiku, odgoju duše. Jer je normalno i tekako, draga braćo, bitno da, pored toga što govorimo o meselama akide, o meselama teuhida, koje su najbitnije mesele i najvažnije mesele, nema sumnje, draga braću, da je isto tako jako bitno da povedemo računa o odgoju svoje duše. Jer uzvišeni Đelle wa Ala kaže Kad aflaha men zekjaha, wa kad habe men desaha. Uspio je onaj koje očisti, dakle ko očisti svoju dušu, wa kad habe men desaha. A propao je onaj koje uprlja, ko uprlja svoju dušu grijesima i nepokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga, imajući u obzir da se već dosta govorilo o ovim jako bitnim meselama, meselama tauhida, akide i tako dalje, smatrali smo za shodnim i jako bitnim, draga braćo, da se malo progovori o ovoj temi, o popravci našeg stanja, o popravci naše duše i popravci naših, popravci naših srca. Ali normalno mi i dalje nećemo zanemariti ove druge oblasti, pa ćemo inša Allahu ta'ala nastojati da jedno predavanje držimo iz ove oblasti, iz oblasti rekaika, odgoje duše, a inša Allahu ta'ala jedno predavanje iz oblasti akide. Inša Allahu ta'ala ja sam zanijetio, ako nas Allah subhanahu ta'ala poživi, da krenemo sa komentarom kitabu Tauhid, knjiga, knjige Tauhida od šeha Muhammada ibn Abdul Wahaba, rahimahullahu ta'ala, a da se koristimo sa šerhom uvaženog šejha Ali al-Hudajra, hafidhahu ta'ala, wa feke asrahu min suđuni at-tavagid. Tako da ćemo za Allahom subhanahu ta'ala pomoć krenuti i sa ciklu, ovim drugim ciklusom, dakle ciklusom predavanja iz akide, komentar kige, et kitabu tevhidu šejha Muhammad ibn Vahaba, a komentar dakle šejha Ali Hudajra, hafidhahu Allahu, ta'ala. Dakle, što se tiče ove večerašnje teme ili večerašnjeg ciklusa rekao on je posvećen posvećen rekaiku, odgoju duše i koristićemo ćemo Allahu Allahom subhanahu ta'ala pomoć ili pak komentarisat knjigu Šejha Muhameda Huseina Jakuba hafidhahullahu ta'ala poznatog dakle šeha iz Egipta vi ga vjerovatno većina znate postoji dakle i određeni snimci koji su prevođeni od njega zašto ne klanjaš također imate onom snimku put ka Allahova milost dakle šeha dugačkom bijelom bradom, to je dakle šeheh Mohamed Hosein Jakub, koji inače piše knjige koje se isključivo vežu za braću, za odgoj, za odgoj braće, multezima. Pa i sam, dakle on kaže, obraćajući se, svoj, obraćajući se braći multezimima, kaže, entum šugli ešagil, vi ste moja prevashodna briga. I zato sva, skoro sva njegova dijela koje je napisao, bave se upravom odgoja, odgoja, dakle, odgojem braće. Pa je tako šeheh napisao knjigu Kejfe etu, kako da se pokajem el uhuvatu ejuhel ihve bratstvo o braćo napisao je također ili el hudatina dođi našoj uputi gdje je pojasnio razloge slabljenja iltizama također napisao je kisatul e, iltizam o tahallus min rawasib bil džahilije priča o iltizamu i odstranjivanje džahilijetskih ostataka a jedna od tih knjiga jeste i ova knjiga reko po kojoj ćemo mi inshallah ta'ala raditi kojom ćemo se koristiti uz Allahumma subhanahu wa ta'ala pomoć, a knjiga nosi naslov Usulul Vusul ila Allahi ta'ala. Ili bukvalno, bukvalno prevedeno, osnove putovanja ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako bukvalno prevedemo dakle knjigu, naslov ove knjige, onda bi to glasilo osnove putovanja ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi smo dakle to preveli kao put ka milostivom, ka oprostu milostivog gospodara subhanahu wa ta'ala. Ših draga braću u ovoj knjizi, govori dakle o osnovama koji se čovjek, mu'min, vjernik treba pridržavati na ovom dunjalu dunjaluku ka svom putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer nema sumnje da je svako od nas na ovom dunjaluku putnik. Putnik Allahu subhanahu wa ta'ala i putnik inša Allahu ta'ala ka džennetu svoga, ka džennetu svoga gospodara. Dakle, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govorimo o tim osnovama. Govorimo o tim osnovama koji se čovjek, mu'min, vjernik, treba pridržavati na svom putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Večerašnja tema i večerašnji, večerašnja osnova, prva dakle osnova po redu o kojoj ćemo inša Allahu ta'ala govoriti, glasi na tebi je da kreneš, a on će upotpuniti. Alejke bil bidajeti, wa alejhi tamam. Alejke bil bidaje, wa alejhi et tamam. Na tebi je dakle da kreneš, da se približiš, Allah subhanahu wa ta'ala će upotpuniti. Pa kaže šejh hafizahullahu ta'ala, znaj plemeniti brate, ti koji putuješ ka Allahu subhanahu wa ta'ala, a kojeg volimo ima Allaha jalla wa ala, da je uzvišeni Allah svojom milošću, a on je mudar, sveznajući, koji sve vidi, odredio da ovim kosmosom vladaju suneni, Allahova određenja i zakoni koji se ne mijenjaju koji su savršene preciznosti i stabilnosti. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene, u Allahovim zakonima ti nikada nećeš naći odstupanja. To je prva stvar. Druga stvar, a to je činjenica da je čovjek stvoren na ovom dunjaluku da bi bio iskušan. kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa al-mauta wal-hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur onaj koji je dao smrt i život da koji je stvorio smrt i život da bi iskušao koji od vas je bolje postupati on je silni onaj koji onaj koji prašta takođe puno je ajeta, draga braćo, koji govore o, o iskušenju. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala Ule neblu vennakum bi min al haufi wal ju'i Wa naqsim al-amwali wal anfusi wal thamarat Wa as sabirin Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje Malo sa strahom i gladovanjem I time što ćete gubiti imanja i živote i letine A ti obraduj one koji su, koji su strpljivi Ta kaže takođe: Jalla wa ala Alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ألف لام ميم zar ljudi misle da će biti ostavljeni ako kažu mi vjerujemo i da iskušenja neće biti dovođeni. Mi smo iskušavali one koji su bili prije vas da bi Allah subhanahu wa ta'ala ukazao na one koji su iskreni i da bi Allah dželle ala ukazao na one koji na one koji lažu. Zatim s druge strane, draga braćo, moramo biti svjesni da nije iskušenje samo iskušenje u gubljenju i metka bližnji u nedaćama i tome sličnim stvarima. Mumin vjernik treba biti svjestan da je uvijek u iskušenju da je uvijek, uvijek u iskušenju. Jer mu'min, vjernik na ovom dunjalu, dunjaluku, draga braćo, živi između Allahovi i želeo odredbi, naredbi i Allahovi subhanahu wa ta'ala zabrana. Tako da je mu'min, vjernik uvijek na iskušenju između Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe, naredbe koje, koje se treba pokoriti i Allahove subhanahu wa ta'ala zabrane koje, koje, se treba, koje se treba čuvati. Tako, na primjer, Samim učenjem ezana ti si iskušan. Da li ćeš se odazvati na poziv muezina? Da li ćeš se odazvati na njegov poziv hajja ala salah, hajja ala falah, dođi na namaz, dođi na spas? Ili ćeš pak ostati kod svoje kuće? Dakle, u cijelini mu'min vjernik je uvijek u iskušenju između Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi Allahovi subhanahu wa ta'ala zabrani. I na taj način se treba shvatiti iskušenje. Mu'min je također u iskušenju i onda kada mu Allah subhanahu wa ta'ala podari imetak. A nije samo u iskušenju onda kada mu Allah subhanahu wa ta'ala uskrati, uskrati imetak. Mu'min na iskušenju onda kada mu Allah subhanahu wa ta'ala podari mjesto, ugled, poziciju, znanje i tako dalje i tako dalje. To je dakle ispravno shvatanje iskušenja na ovom dunjaluku. Zatim, nakon toga, treća stvar, draga braćo, a to je da je uzvišeni subhanahu wa ta'ala stvorio stvorenja i on ih najbolje poznaje. Allah žele vala najbolje poznaje svoja stvorenja. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala Huwa a'lamu bikum idh anša'akum al ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimen ittaqa. On dobro zna sve o vama. Od kad vas je stvorio od zemlje i od kad ste bili za meci utrobama majki vaši. Zato se ne hvališite bogobojaznošću svojom. On dobro zna one koji su koji su bogobojazni. Allah dželle ve dobro zna one koji su bogobojazni. I kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: "Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira." I a dovoljno je to što gospodar tvoj zna i vidi grijehe robova robova svojih uzvišeni želi da iskuša svoje robove teklifom, šerijatskim obvezivanjem koje je jako bitna stvar, a to je dakle, draga braćo, taj teklif se ogleda u tome što je uzvišeni uputu vezao za svoje robove i njih obavezao, iskušao da prvi krenu ka njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Zato kaže uzvišeni Jalla wa ala u hadithi il Qudsiju, robe moj, kum ilaje, ustani k meni, emši ilek, ja ću ići ka, ja ću ići ka tebi. Dakle, uzvišeni obavezuje svoga roba da krene ka svome gospodaru, a njegov, njegov gospodar će od njega ukabuliti njegova djela i počastiti ga. Dakle, pogledajte kako Dželjavala ovdje ne kaže, o robe moj, kada ja krenem ka tebi, ti se približiš meni, ne, već kaže Dželjavala, robe moj, ustani k meni. Dakle, budi ti prvi koji ćeš učiniti koraka tvome gospodaru, subhanahu wa ta'ala, a onda... Kada tako postupiš, kada kreneš ka svome gospodaru subhanahu wa ta'ala, onda će ti Allah subhanahu wa ta'ala izaći, izaći u susret. Jer kaže želevala, ustani k meni, ja ću ići ka tebi, ja ću krenuti, ja ću krenuti ka tebi. I kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala Wa kala rabbukum udu'uni estajib lakum Gospodar vaš kaže Udu'uni, pozovite mi, upućujte mi dove ja ću vam se odazvati. Pogledajte isto tako kako ovdje uzvišeni subhanahu wa ta'ala, draga braćo, traži od svojih robova da budu prvi koji će učiniti koraka svome gospodaru subhanahu wa ta'ala. Time što će podići svoje ruke i uputiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, a onda kada tako postupe, onda im Allah subhanahu wa ta'ala izlazi u susret i kaže, ako dove Allahu subhanahu wa ta'ala upućuju dove, kaže žele vala, estežib lekum, ja ću vam se odazvati ja ću vam se odazvati kaže dželle vala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an a kada te robovi moji za mene upitaju ja sam sigurno blizu odazivam se dovi molitela kada me zamoli, kada mi uputi, kada mi uputi dovu. Dakle, pogledajte i ovdje. Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva svome robu kada, draga braćo? Onda kada rob krene ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Onda kada rob učini prvi korak i uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, tada uzvišeni subhanahu wa ta'ala obećava i garantuje da će se odazvati dovi molitela kada ga, kada ga zamolim. I kaže uzvišeni u hadithi il kuciju, robe moj, ustani k meni, ja ću krenuti ka tebi. Kreni prema meni, ja ću požuriti ka tebi. Ja ću požuriti ka tebi. Dakle, ako rob krene prema uzvišenom gospodaru subhanahu wa ta'ala, ako ustane ka njemu, Allah će krenuti ka njemu. A ako pak rob krene prema svome gospodaru. Dakle, kod prvog primjera, samo ustajanje ka Allahu subhanahu wa ta'ala. A sada, ako krene ka Allahu jalla vala, onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja ću požuriti ka tebi. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala još više izlazi u susret svome robu. On ustaje, Allah subhanahu wa ta'ala kreće ka njemu. Rob kreće ka njemu, Allah subhanahu wa ta'ala žuri ka njemu, žuri ka svome, ka svome robu. I kaže isto tako subhanahu wa ta'ala u hadithi il-Qudsiju, ko se meni približi za pedal, ja se njemu približim za lakat. Ko se meni približi za lakat, ja se njemu približim za hvat. Ako mi dođe hodajući, ja požurim ka njemu. Dakle i ovdje, pogledajte draga braćo kako uzvišeni subhanahu wa ta'ala traži od svoga roba da krene ka svome gospodaru subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni ne kaže da kada se on približi svome robu, onda se rob približi njemu, kada se on približi robu za pedal, on se približi robu za lakat. Ili kada se on približi robu za lakat, rob se približi njemu za hvat. Ne! Dakle, rob je taj koji kreće ka svome gospodaru subhanahu wa ta'ala. Kreni! Kreni! jer početak puta je korak. Kreni korak Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će, Allah će blagosloviti i opotpuniti, jer on uzvišeni je plemenit, kreni i nemoj se, i nemoj se žaliti. Veliki broj nas, draga braćo, se žali na malaksalost, na slabost imana, a spava. Kada te zadesi malaksalost i slabost imana, odmah razmišljaj o dijelu kojeg ćeš učiniti. Radi! Allah će otkloniti belaj, kreni, Allah će upotpuniti. Radi, pomakni se. To je ono što se traži od tebe. Veliki broj braće očekuje Allahu subhanahu ta'ala pomoć muadžizom. Očekuje popravku fesada, pokvarenosti svoga srca muadžizom u jednom trenutku, bez da išta radi. To dakle, to ne može. To nije Allahov sunnet kod njegovi, kod njegovi stvorenja. Dragi brate, pitanje od nas zahtjeva rad. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: i'malu radite jer svakom je olakšano ono radi čega je radi čega je stvoren koje od stanovnika dženeta bit će mu olakšano djelo stanovnika dženeta a koje od stanovnika džehennema i'adhan billahi ta'ala da nas Allah subhanahu ta'ala sačuva od toga bit će mu olakšana stanovnika stanovnika džehennema dakle radi mora postojati rad i djelo neki ljudi žive ovaj dunjaluk kao da je draga braćo loto živi na ovom svijetu shodno prilikama. Kako god se potrefi. Upravo poput čovjeka koji stane da obavi namaz, a ne zna šta je klanjao. Zašto? Zato što ne mari o skrušenosti. Pustio je svoju dušu tek tako. Njemu je važno samo da je klanjao. Tako i ovaj prvi. Važno je da samo živi. Kako bilo? Nije važno kako živi. Važno je samo da, samo da živi. A nije tako. Promotri zajedno, dragi brate, sa mnom priču o Kjaša ibn Mihsana, radijallahu anhu u hadisu o 70.000 ljudi. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Predočeni su mi ummeti, pa sam vidio poslanika i sa njim skupinu. Vidio sam poslanika, sa njim jednog ili dvojicu ljudi. Dakle, pogledajte, subhanallahu poslanika, a sa njim jednog ili dvojicu ili dvojicu ljudi. Ovdje, draga braćo, treba biti opomena onim ljudima, određenim ljudima, draga braćo, koji krenu pravim putem, koji krenu sunnetom Allahova poslanika, salallahu alihi vseleme, i odmah žele masu za sobom. Žele da za sobom imaju, imaju mase, a ne znaju da je ovo put po teškoće, jer Nuh alaihi sallam, draga braća, je pozivao i koliko se ljudi odazvalo za 950 godina, koliko je pozivao Nuh alaihi sallam, jako malo. Ono što otprilike najviše spominju mu Fesiri jeste negdje 80 i nekoliko ljudi. Dakle, pogledajte, draga braćo, svaki, dakle, skoro 80-90 godina odaziva mu se po jedan, odaziva mu se po jedan čovjek. Pa rekao, draga braćo, neki ljudi žele odmah, odmah masu. I onda kada ne dobiju odmah tu masu, onda skreću s pravoga puta. Skreću sa sunnata Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame i upuštaju se u vode novotarija kako bi dobili kako bi dobili i steklu, stekli dakle stekli masu. A pogledajte, doći će vjerovjesnik, je, e, a sa njim neće biti osim jedan ili dva ili dva čovjeka. Kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I vidio sam poslanika, a sa njim nije bilo nikoga. Subhanallahu poslanika Allah žele vala ga poslao Allah subhanahu wa ta'ala ga odabrao a pored toga nikomu se nije nikomu se nije odazvao ovo se normalno može odnositi na to da je bio poslan i da je zatim nakon toga bio ubijen prije nego što mu se iko od njegova naroda odazvao jer je poznato da su Benu Israil ubijali vjerovjesnike zatim kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam sam vidio ogromnu crninu pa sam pomislio da je to moj ummet ali mi bi rečeno ovo je Musa a.s. i njegov narod. Pa sam pogledao i vidio ogromnu crninu, pa mi tada bi rečeno ovo je tvoj ummet. I sa njim 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez hisaba i bez azaba. To jest bez polaganja računa i bez, i bez kazne. Zatim je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme ustao i ušao u svoju kuću. A ljudi su počeli govoriti o tim ljudima, dakle raspravljati ko su ti ljudi. Neki rekoše, možda su to ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Drugi rekoše, možda su to oni koji su rođeni u islamu i nisu učinili nikakav širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, ni, malik, ni, vel, ni mali, ni veliki. Pa su spomenuli i neke druge stvari. Te je izašao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, pa su ga oni obavijestili o čemu razgovaraju, a on reče, to su oni koji ne traže da im se uči rukja. Alladine la yasterkun. Ne traže da im se uči rukja. Koji se ne kauteriziraju. Wala yektevun. Koji se ne kauteriziraju. Dakle, ovo je poznata metoda liječenja. Ranije, dakle, metoda stavljanja, dakle, vrelo komada železa na, dakle, ranu na tijelu. To je, reko, poznata metoda koja se koristila ranije. Zatim kaže poslanik, sallallahu alihi wasallam, Wala yetetajerun, koji nisu suje vjerni, wa ala rabbihim yatawakkalun i koji se na gospodara svoga oslanjaju dakle to, dakle, to su ti sifati 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez hisaba i bez azaba bez polaganja računa i bez kazne pa je ustao kjaše i rekao Allahu poslaniće dovi Allahu da me učini od njih poslanik sallallahu alejhi ve wasallam mu reče ti si od njih Zatim je ustao i drugi čovjek i rekao Allahu poslaniće, dovi Allahu da me učini od njih A poslanik sallallahu alihi vselemu mu reče Pretekao te je u tome ukjaše Pretekao te je u tome ukjaše Što se tiče akajske strane, inša Allahu ta'ala Što se, oko ovog hadisa će biti više riječi Na predavanjima iz oblasti akide Ovdje dakle nas interese ova druga, ova druga tema Ona i draga braćo ko na prvi pogled čuje hadis će pomisliti da je u kaše dograbio džennet bez dijela ili da je džennet dobio na loto. Međutim, dragi brate, nemoj gledati u završnicu, a zanemariti ono što stoji iza toga. Ti gledaš zadnju scenu, a nisi pogledao osnovu teme, nisi pogledao onome što je prethodilo završnici. U kaše, dragi brate, je dugo putovao ka Allahu subhanahu wa ta'ala i radio puno sve dok nije dostigao ovaj stepen kada je dostigao ovaj stepen uzvišeni Allah ala, je objavio svome poslaniku sallallahu alaihi wasallam da je ukaše primljen u povorci 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez hisaba i bez azaba i dao je uzvišeni subhanahu wa ta'ala da poslanik sallallahu alaihi wasallam koji ne govori po hiru svome da izgovori pomenuti hadis a zatim je nadahnuo u kašu da zatraži taj stepen u tom momentu To je dakle suština stvari. Rokjaše nije dograbio džennet u momentu. Ne, nije ga dobio na, na loto. Jer uzvišen je sveznajući i mudar. Allah žele vala je sveznajući i znao je da je Rokjaše uložio truda u svom putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je bio preči da bude od pomenute povorke. Stoga, kada su se vrata otvorila, draga braćo, je Rokjaše ušao, prošao dakle kroz njih, drugi su se poveli za njim, ali su se vrata zatvorila, وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا A gospodar tvoj nikome nepravdu neće učiniti. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebe, ljudi je sami sebe čine. Dakle, to je Činjenica, draga braćo, Ukjaše je krenuo na putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada je došao do ovog stepena, uzvišen je htio da mu ga podari, da mu podari taj stepen. Te je dao da poslanik sallallahu alaihi wasallam izgovori pomenute riječi i da Ukjaše bude prisutan na tom mežlisu. Da bude prisutan na tom mjestu, da čuje te riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. A zatim je dao da progovori, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da Ukjaše progovori i zatraži te je dobio. To je čitava mesela. Ne radi se dakle o grabljenju dženneta u momentu, zato dobro svati, dragi brate, dobro svati pomenutu, pomenutu stvar. Drugi primjer koji ćete također, inša Allahu ta'ala, pojasniti meselu još bolje. Džafer sadik je uhvatio svoga roba kako bi ga kaznio, a on mu reče, vladaru moj, zar ćeš kazniti onoga koji nema drugog zagovarača kod tebe, mimo tebe? Zar ćeš kazniti onoga koji nema drugog zagovarača ko tebe mimo tebe to jest ko će drugi ko, ko je taj koji će se zagovarati za mene ko tebe osim tebe Džafer Asadih mu reče idi puštam te kada je rob krenuo okrenuo se i rekao vladaru moj znaj da nisi ti taj koji me je pustio već onaj koji je dao pa sam izgovorio ove riječi dakle Allah subhanahu wa ta'ala koji me je nadahnuo da izgovorim te riječi čijim sebevom si me ti pustio. Kada je to čuo Džafara Sadik, reče, idi, oslobađam te Allaha radi. Idi dakle, oslobađam te Allaha, Allaha rab, radi, to jest oslobodio je svoga, oslobodio je svoga roba. Kaže, draga braću, ovdje je šejih Mohamed Hosein Jakub, zašto sam, kaže, dugo kod ovog primjera govoreći, razmišljajući, subhanallah, Ovo je razgovor roba sa robom, pa je rob oslobodio roba. Pa kako je tek onda kada se ovaj razgovor bude vodio sa plemenitim vladarem, sa vlasnikom sudnjega dana, Allahom subhanahu wa ta'ala. Gospod, gospodaru naš spasi na džehennemske vatre, amin. Da, da si ti izgovori ove riječi svome gospodaru, spasio bi se robovanja drugima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali, Ko će dati da je ti izgovoriš, da izgovoriš ove riječi? I šta si uradio kako bi one potekle na tvom jeziku? Zato ti moraš da kreneš prvi. Kada Allah želi nešto svome robu, pripremi ga i zatim odriješi njegov jezik. Jer uzvišeni je taj koji daje da jezik govori. Uzvišeni je taj koji daje da sve govori, da sve progovori. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, قالوا lime شهدتم علينا? Pa će reći, zašto svjedočite protiv nas? Upitaće, svo, svo, dakle oni svoje kože wa qalu li juludihim lima shahidtum reći će svojim kožama dakle na sudnjem danu zašto svjedočite protiv nas qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay pa će reći Allah koji daje da sve progovara obdario je i e, darom govora i nas obdario je darom govora i nas dakle Allah daje da sve progovara Allah subhanahu wa ta'ala neka je slavljen i uzvišen gospodar, gospodar svih svjetova. I zato kaže uzvišeni فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ i Adem primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on oprosti, pa mu on oprosti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je dao da Adam a.s. ispoli teobu na svom jeziku, A zatim mu je Allah subhanahu wa ta'ala prihvatio njegovo pokajanje. Tako da je blagodat, fadl, zasluga njemu uzvišen subhanahu wa ta'ala na početku i na, i na kraju. Da, uputio ga je ka teobi pa se Adem pokajao pa mu je uzvišeni primio njegovo pokajanje jer je on teuab onaj koji puno prašta i rahim onaj koji je onaj koji je milostiv. Draga braćo, ovo pitanje zahtijeva od nas tanku. Jer ima ne dolazi odjednom, već ima svoj uvod i pripreme koje od tebe zahtijevaju da zatražiš pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala i djelo. Gospodaru moj, učvršti naša srca na imanu i podari nam razumijevanje vjere na način kojim ćeš ti biti zadovoljan. Amin. Onaj ko pogleda u priču o sihirbaza, sihirbaza faraona koji su povjerovali u momentu, pored toga što su bili izloženi najvećim vidovima prijetnji, ja ću vam za zacijelo unakrst ruke i noge vaše odsjeći le uqatti anna ejdijekum u arđulekom govorio je Firaun wala usalli bennekum fi džudhu'i nahli i po stablima palmi vas razapeti ali pored toga oni su ustrajali i rekli faqdi ma ente qad sudi kako hoćeš sudi kako hoćeš Ona i draga braćo ko pogleda njihovu priču, možda pomisli kako su oni stekli iman u trenutku, ali ne gleda u Allahov kader koji je tekao nekoliko godina sve dok ih nije učinio pripremnim za taj moment u kojem su povjerovali Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto su odabrani upravo ovi sihirbazi? Zašto su se našli baš na tom mjestu? Odgovor je, to je zbog toga što su nastojali, što su radili. Da, dragi brate, zato se i od tebe traži da nastojiš, da radiš. Pogledajte kođe priču o trojici koji su se sklonili u pećini, pa je pala stijena i zatvorila im izlaz. Prvi se zauzeo, dakle učinio tako reći teosul, ovo je vrsta dozvoljenog teosula, učinio teosul svojim dobrim dijelom. Pa se stijena malo pomjerila, tako da su ugledali ugledali svjetlost. Poznato vam je da je priv, da se prvi čovjek zauzeo dobrim djelom, a to je dobročinstvo roditelja. Zauze se kod Allaha subhanahu wa ta'ala svojim dobročinstvom prema prema svojim roditeljima kada je došao kod svoje kuće, a oni su već legli, pa nije nahranio, nije napojio svoju porodicu, svoju djecu i ženu, sve dok se nisu probudili njegovi roditelji koji su legli, pa je zatim nakon toga nahranio, i napojio svoju familiju i svoju djecu. Drugi se nakon toga zauzeo svojim dobrim dijelom, pa se stijena još više pomjerila tako da su vidjeli nebo. Ovaj drugi, draga braćo, kao što vam je poznato, se zauzeo, svoj, zauzeo svojim dobrim dijelom, a to je suzdržavanje od harama, suzdržavanje od zinaluka i to sa ženom koja mu je bila i te kako draga i u momentu u kojem je dakle, u kojem samo što nije došlo do zinaluka. Kada je dakle, za malo bio ovaj čovjek bio tako blizu prekoračenja, kršenja Allahovi subhanahu wa ta'ala, Allahovi subhanahu wa ta'ala granica. Zatim nakon toga, kada se i treći zauzeo, stijena se pomakla tako da su mogli izaći iz pećine. A opet poznato vam je da se ovaj treći zauzeo svojim dobrim dijelom, a to je čuvanje emaneta. Kada je sačuvao platu radnika koji je otišao i ostavio svoju platu i ne samo da je sačuvao, već je investirao, pa zatim nakon toga stekao dolinu ovaca, krava, deva i tako dalje i tako dalje, pa sve to dao ovom čovjeku koji je nakon toga došao da potraži svoju, da potraži svoju platu. Dakle, cilj je, draga braćo, da kažemo, Bićeš nagrađen shodno tvome dijelu. Biće ti dato shodno tvom nastojanju. Koliko budeš radio, toliko će ti biti, biti dato. Koliko budeš nastojao, toliko će ti Allah subhanahu wa ta'ala olakšati, pomoći, ti, pomoći i dati blagoslova i beričeta u tvojim, u tvojim dijelima. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam je sjedio u halci zajedno sa svojim ashabima pa su došla trojica ljudi. Prvi je našao prazninu u halci pa je sjeo drugi se postidio pa je sjeo iza halke, a treći se okrenuo i nastavio svoj put. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam im nakon toga reče, želite li da vas obavijestimo trojici ljudi? Prvi je potražio utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa mu je Allah pružio utočište. Drugi se postidio, pa se i Allah postidio njega. A treći se okrenuo, pa se i Allah okrenuo od njega pa se i Allah okrenuo, okrenuo od njega. Hadis je mutafakun alejhi, bileš ga i Buharija i Muslim. Dakle, ako se skloniš u Allahovo okrilje, Allah će te primiti. Ako se okreneš od njega i on će se okrenuti od tebe, otjerati i zanemariti. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, govoreći o Junusu alaihi salam, dakle o svome vjerovjesniku, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ i da nije bio od onih koji Allaha slave, sigurno bi ostao u njenoj utrobi do dana u kojem će proživljen biti. Subhanallah, pogledajte, Allah poslanik, Yunus a.s. I pored toga uzvišeni kaže da nije bio od onih koji Allaha slave, koji veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala, koji se sjećaju njega, sigurno bi ostao u njenoj utrobi, utrobi kita, do dana u kojem će proživljen, u kojem će proživljen biti. Pored toga što je bio poslanik, da, Allah ni za kim ne žali, bez obzira o kome se radilo. Ako se ne skloni i potraži utočište kod njega, subhanahu wa ta'ala. Zato skloni su Allahovo okrile i ne okreći i ne okreći glavu. Jer onaj ko okrene glavu od Allaha, subhanahu wa ta'ala, Allah se okreće od njega. Onaj ko zanemari, ko zaboravi Allaha, subhanahu wa ta'ala, i Allah, jalla wa zaboravi na njega. Zato kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala Men arada an zikri fa inna lahu ma'išetan danka wa nahšuruhu jevmel qijamati a'ma. Ko okrane glave od zikra moga, od opomene, opomene moje, od knjige moje, takav će teškim životom živjeti. I mi ćemo ga na sudnjem danu slijepim proživjeti. Kale rabbi, lime hašertani a'ma wa kad kuntu basira? Pa će reći gospodaru moj, zašto si me slijepim proživio kad sam vid im, imao? Kale ke zalike etetke ajatuna Fenesiteha Ve ke zalike li umetunsa To je zbog toga reći se gospodar Što su ti dokazi moji dolazili Dokazi naši su ti dolazili Ali se i ti zaboravljao Ti si bio nemaran Ti si okretao glavu od nje Pa ćeš i ti isto tako biti danas zaboravljen Pa ćeš i ti dakle isto tako biti zaboravljen Kaže Ibn Qayyim rahimehullah ta'ala Ona strana koju Allah zanemari se ispuni tminom i zadesi je, i zadesi je nevol, nevolja. Zato kreni ka Allahu i počni. Učini prvi korak. Radi, nastoji, zamori se, nastoji i bit će ti završeno s hajrom, inša Allahu, inša Allahu ta'ala. Poznato je da je početna tačka najteža, draga braćo pokret na samom startu je najteži. Ali to je upravo iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ta druga stvar o kojoj smo govorili da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio e, robove da bi iskušao. I to je upravo iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala da tebi prepusti početak. Kaži Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala nema ništa korisnijeg za roba od njegove iskrenosti prema svome gospodaru u svim stvarima uz čvrstu odlučnost Jer kaže uzvišeni فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم A kada se odluka donese, bolje bi im bilo da su prema Allahu, da su prema Allahu iskreni. Sreća roba je u njegovoj iskrenoj odluci i iskrenom dijelu. Iskrenost odluke se ogleda u njenoj kategoričnosti i nedvojbenosti, pa kada ostvari iskrenu odluku, ostaje mu još iskrenost su djelu. Dakle, kada ostvari čovjek iskrenu odluku, ostaje mu iskrenost su djelu, a to je ulaganje maksimalnog truda i napora u njegovom izvršavanju, u činjenju djela. Bez ikakva izostajanja nutrinom ili vanštinom, to jest činiš djela svojom nutrinom, činiš djela srcem, odakle tevakula, ređa, straha i tako dalje i tako dalje, a vanštinom, dakle, činjenjem dobrih dijela, udovima, činjenjem dakle dobrih, dobri dijela, udovima. Kaže da Ibn Khaim, iskrenost u odluci čuva roba od slabe ambicije i volje. Dakle onaj ko bude iskren u odluci, bit će sačuvan slabe ambicije i slabe volje, slabe žele. A iskrenost u dijelu čuva roba od lijenosti i malaksalosti, to je slabosti, slabosti imana. Onaj ko bude iskren sa Allahom subhanahu wa ta'ala u svim stvarima, Allah će mu dati više nego li što to daje, nego li što daje drugima. Završen govor Ibn Qayyima rahimahullahu ta'ala iz njegove knjige El Fawaid 320 327 stranica. Stoga, dragi brate, ja i ti smo iskušani početkom. Iskušan si time što se od tebe traži da budeš iskren. Pa ako kreneš kako Allah voli, upotpunit će ti i završiti onako kako ti voliš. Ako dakle kreneš kako Allah voli, Allah će upotpuniti i završiti onako kako ti voliš. Posustajanje i povlačenje biva zbog slabog početka. Jer putnik Allah subhanahu wa ta'ala, ako oslabi njegov hod, on se ponovo nastavlja, on ponovo nastavlja svoj put, onim dakle prvim postrehom na samim na samom dakle startu Iako taj dakle start bude jak bude odlučan i kada kažem draga braćo da bude jak ne ciljam da bude uh, hamasli jer koliko je draga braćo ti početka koji su bili hamasli a zatim nakon toga ispostavilo se da je to u stvari bio samo šuplji hamas da je to bio šuplji, šuplji hamas Dakle, mi ne govorimo o Hamasu, već govorimo o iskrenoj odluci, o iskrenoj namjeri, o čvrstoj odlučnosti da se ustraje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. I zato se nećete, de, draga braćo, kada vidite određene ljude koji su imali početak i jak početak, ali je to u stvari bio Hamasli početak. To je bio početak koji je bio samo propraćen Hamasom, nije bilo tu odlučnosti. I zato kada se došlo do prvog težeg iskušenja, onda se vidio kako se dakle taj Hamas istopio i kako je dakle čovjek oslabio i popustio. Ali ako se radi o iskrenoj odluci, ako se radi o čvrstoj odluci, onda čovjek iako dakle negdje ako oslabi njegov hod, onda taj prvi korak, odlučan korak mu daje dakle podstre da nastavi dalje da se kreće ovim putem ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga, dakle, dragi brate, gdje je tvoj početak, kaže šejih Mohamed Hosein Jakub, plati prvi dio, a ostale rate prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, želi da kaže, plati prvi dio, to jest učini taj prvi korak, to je dakle ta, to plaćanje, jer Allah subhanahu wa ta'ala te iskušao da ti budeš prvi koji ćeš krenuti ka Allahu subhanahu wa ta'ala, a zatim nakon toga ne brini se za preostala rate, već ih prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova koji sve vidi, koji sve čuje i koji je i koji je kadar i koji je koji je dakle kadar da sve učini. To je dakle tra, draga braćo, ta prva osnova o kojoj smo večeras govorili, a koje, koji spominje šejh Mohamed Hussein Jakub hafizahullahu ta'ala a koja reko smo glasi alejke bil bi alejke al bidaje wa alejhi tamam na tebi je da kreneš na tebi je da učiniš prvi korak a Allah subhanahu wa ta'ala će upotpuniti Allah subhanahu wa ta'ala će ukabuliti molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od koji se približavaju svome gospodaru subhanahu wa ta'ala Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da se ne može rob ničim približiti Allahu subhanahu wa ta'ala kao što se približava na a, farzovima, a kada zatim nakon toga počne obavljati na file, onda se približi Allahu subhanahu wa ta'ala toliko da ga Allah zavoli pa postane njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegov, njegove ruke kojim uzima i noge kojim hoda, pa ako nešto zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala on mu da, i ako zatraži utočište od Allaha subhanahu wa ta'ala on mu pruži, on mu pruži utočište. Molim Allaha dželle veala da nas učini od onih koji se približavaju njemu uzvišenom subhanahu ve taala, koji čini prvi korak. Molim uzvišenog subhanahu ve taala da ukabuli od nas i blagoslovi onda kada mi učinimo te prve korake da nas pomogne, da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i uvede u džennet, molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da pomogne borce, da pomogne muđahide koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu da ubrza izlazak šejhova i zatvora talagita da se smiluje nama, našim roditeljima našim bližnjima da nam oprosti naše grijehe i da molim ga uzvišnog subhanahu wa ta'ala da ovo nađemo na vagi naših dobrih dijela na dan kada neće koristiti niti metak niti sinovi osim dakle onoga ko dođe Allahu subhanahu wa ta'ala čista srca čineći dobra, čineći dobra djela aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khaira da vas Allah subhanahu wa ta'ala sviju sviju nagradi qawlu as-sawarim kay tustaradda al-madalim hatta al-aradil samu rasul ahli al-azaim nahnu alladhina banayna حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة مجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم طول طول الصوارم كي حتى المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم أنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم ثوار كي تستعد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم واليوم دلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتبا بل لذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم إن ألجمتنا البهائم الصوارم كي تستعد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم